Guardian Wall. Λοιπόν, ο τείχος έχει φωνή. is the τις αγοράκες πρώτες σου και πήγαινες ψηλότερα σε και Sicherung und Thank you. του ανθρώπου οι οποίοι Gracias. associate

что мы всех знакомы были. experiencia es que

Ευχαριστώ. η ατμόσφαιρα. Και επειδή έχει γεμίσει η ατμόσφαιρα,